Տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Շրջափակումը զարգացման խոչընդոտ։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականո հերթական նիստը քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի նախագահությամբ։ Օրակարգի հիմնական հարցը քաղաքային համայնքի 2023 թվականին բյուջեի առաջին երամսյակի կատարման մասին էր։ Քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը հաղորդեց, որ համայնքի այս տարվա առաջին երամսյակի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 314 միլիոն 288 հազար դրամ, պլանավորվածի 71.5 տասնորդական տոկոսը։ Ընդհանուր մուտքերի 16.6%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, որոնց գծով պլանավորված 118 միլիոն 943 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 52 միլիոն 288 հազար դրամ, կատարողականը 44% է։ շեքեր շինությունների գանձողդույլ քաղաքի գծով մուտքեր կազմել են 14 միլիոն 745 հազար դրամ, նախատեսված 23 միլիոն 800 հազար դրամի 62%։ Հողի հարկից գանձով մուտքերը կազմել են 1 միլիոն 372 հազար դրամ, պլանավորված 2 միլիոն 550 հազար դրամի դիմաց։ Փոխադրամիջոցներից մուտքագրվել է 26 միլիոն 721 հազար դրամ, գույքահարկ պլանավորված էր 66 միլիոն 127 հազար դրամ։ Կատարողականը կազմել է 40.4%։ 2023 թվականի արիչի ամսակի բյուջեի կատարման ընթացքում այլ եկամուտների մասով մուտքագրվել է 1 միլիոն 628 հազար դրամ, պլանավորված 8 միլիոն 670 հազար դրամի դիմաց, կատարողականը 18.8%։ Քաղաքային համայնքի 2023 թվականի առաջին երամսյակի բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 305 միլիոն 441 հազար դրամի չափով, որը կազմում է պլանավորված 451 միլիոն 866 հազար դրամի 67.6%-ը գազམ་ակերպությունների գծով նախատեսված 314 միլիոն 645 հազար դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 263 միլիոն 879 հազար դրամ կամ 83.9%։ Միշտ էլ տարվա առաջին գերամսյակում կատարողականները բարձր չեն լինում։ 2023 թվականի առաջին երամսյակը առանձնանում է նրանով, որ շատ ավելի ցածր են, քան սովորաբար լինում է։ Դա պայմանավորված է շրջափակմամբ։ Շրջափակումը բնականաբար ազդում ամեն ինչի վրա, թե տնտեսվարող սուբյեկտների, թե ֆիզիկական անձոց աշխատանքը։ Մարդկա աշխատում էր, հիմա առանց աշխատանքի է, նույն ֆիզիկական անձը։ Բնականաբար գույքը հարկի մուծման դինախնդիրներ ունի։ Եկամուտների քիչ է ստանում, բնականաբար մուծումները կատարվում քիչ պայմանավորված է միայն նրանով, որ ասենք տնտեսվարող սուբյեկտը դադարեցրել է գործունեությունը կամ ֆիզիկական անձը չի աշխատում, թե նաև կա հարցի այլ կողմը, որ օգտվելով առիթից խուսափում են հարկեր վճարելուց։ Կարող է լինի տես բան։ Ինձ թվում է, թե ամենամեծ խնդիրը կապված է եկամուտների հետ։ Մարդկանց եկամուտները մեկ աշխատանքը կորցրել, մեկը խնդիրներ թանկացումների հետ։ Սախսերի գծով նաև ցածր ցուցանիշ է։ Դա արդյոք նշանակում է, որ հիմնարկները, ասենք գրադարան, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն եւ այլը մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել։ Չէ, աշխատավարձի խնդիր չունի աշխատավարձերը վճարվում է ժամանակին, տնտեսումը այլ մնացած ծախսերի վերաբերյալ է։ Եթե ճանապարհը բացվի, հնարավոր համարում եք, որ հետագայում կատարողականի աճը այնքան բարձր լինի, որ փակի այս ճեղքվածքը։ Եթե գույքահարկի գծով ու մեծ տեսակարար գշերը մեր հարկային տեսակների գույքահարկն է, ժամկետը տուածը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ֆիզիկական անձը, իրավաբանական անձը մինչև դեկտեմբերի 1-ը այսքանը սաղ վերականգնելու դեպքում մուծումներ իրականացնելու են կատարողականները տարվարվեր շնորհակալ Քաղաքային համայնքի 2023 թվականի բյուջեի առաջին երամսյակի կատարման մասին որոշումն ընդունվեց իգիտություն։ Ավականով որոշմամբ քաղաքային համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 390 հազար դրամ հատկացվեց Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու անդամներին 2023 թվականի առաջին երամսյակի ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Մի խումբ քաղաքացիների փոխադրամիջոցի կամ շինության գույքահարկի գծով տրվեցին արտոնություններ։ Մեկ այլ որոշմամբ քաղաքային համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Տիգրան Մեծի փողոցի համար 25 հասցեում գտնվող կացայատունը 15 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվեց ջերմային տնտեսություն փակ բաշնետիրական ընկերությանը։ Ավականոնիստում քննարկվել են եւ այլ հարցեր։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Ստեփանակերտ սերվիս ընկերությունը, ինչպես գիտեք, ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ է իրականացնում։ Շրջափակումը ստիպել է ընկերությանը աշխատանքը համապատասխանեցնել փոփոխվող իրավիճակին, իսկ նախատեսված ծրագրերը հետաձգվել են։ Նախատեսել էինք Երևանի քաղաքապետարանին դիմել Մխիթար Սարգսյան, Ստեփանակերտ սերվիս ընկերության տնորեն, որ մեզ լիզինգով տրամադրեն ավտոբուսներ ավելի լավ բարձակարգ ավտոբուսներ, որը ավելի կոմֆորտ լիներ եւ մեր ազգնավա։ Սակայն մնաց ամեն օդում։ Նախատեսել էինք, որ կանգառներում կպցնվեր մոնիտորներ, որում կլիներ չվացուցակ։ Ցանկացած ուղևոր սպասելուց կիմանար քանի րոպեից հետո իր նախատեսված մեքենան կլինի տեղում։ Այսինքն ինքը եթե ուշանում ագործից ստիպված արենում տաքսի նստել, բայց ինքը որ իմանա 3 րոպեից հետո իր նախատեսող ընդհանրենք 14 կամ 16 համարի երթուղին 2 րոպեից կամ ինքը տեսնում է արդեն մոնիտորի վրա, որտեղ է եւ քանի րոպեում է ազում։ «Հա»։ Դրա կարիքը վաղուց կար։ Կար, բայց դա ես եւ ֆինանսներ պահանջում։ Ուզում եք ասել արդեն այդ հնարավորությունը կար։ Կար, այդ հնարավորությունը կար, մենք նախատեսել ենք, ես ինքս Երևանում տեսել էի մոնիտորի վրա տեսել էի ծրագրավորների հետ նախնական պայմանավորվածություն ձեր չեր բերվել, եւ հայտնել են սակայն այսինքն այդ աշխատանքը կարող են անվճար կատարել ընկերության համար խոստացել էին որ անվճար կատարել ուղղակի մենք արդեն մոնիտորներում պետքա ձեր բերեինք եւ տեղադրենք եւ դրա հետ կարող էր լինել նաեւ գովազներ որը եկամուտ կարող էր բերել Երևանի քաղաքապետարանը պայմանագիր ունի բավականին ցածր գնով լիզինգով ավտոբուսներ ներկրել լիզինգով ձեռք է բերվել, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, թվով 250 նոր ավտոբուսներ, բավականին լավ, լավ կահարվորված մոնիտորներով, տեսախցիկով եւ հաշմանդամների համար նախատեսվող հարթակով։ Ուղղակի, ասենց ասեմ, հնարավոր է, որ մեր ստանդարտներին չհամապատասխանի, քանի որ այդ մեքենաները բավականին երկար են, իսկ մեր փողոցների լայն չին, այսինքն ինքը եւ լայն է եւ երկար։ Ամենտեղ չի որ արդյունավետ կարող օգտագործել նման տրանսպորտային միջոցները, սակայն ուսումնասիրում ենք դեռևս։ Նախկինում մի կարուսները շահագործվում էին խորթային տարիներին։ Խորթային տարիներին շահագործում էին Ստեփանակերտում, բայց այդ ժամանակ այսքան փոքր տրանսպորտային միջոց չկար։ Այսօր կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ 30 հազարից ավել տրանսպորտային միջոց է աշխատում Ստեփանակերտում խցանումներ առաջանում, ծանրաբեռնվածություն առաջանում փողոցներում, իսկ նմանատիպ երկար ավտոբուս չի կարելի մանևր կատարել եւ տեղաշարժել, այսինքն իր հարագությունը նախատեսած որ ակետից B հասնում է ենթադրենք 25 րոպեում կամ 35 րոպեում ինքը ստիպված առնելու հասնել ավելի ուշ 70% կճանալու։ Քաղաքի տրանսպորտային ծանրաբեռնության պատճառով ուսումնասիրություններ ենք անում, ավելի փոքր դասի ավտոբուսներ են հնարավոր, սակայն ես կողմնակցության ներկրել Երևանի քաղաքատետրանի միջոցով։ Այո, այո, քանի որ իրանք ունեն պայմանավորվածություն ու դա ձեռք է բերում բավականին էժան շուկայականից, էժան ուղիղ գործարանից, դա եւ լիզինգով իսկ երաշխավոր լինում է քաղաքապետարանը պետական երաշխիքով կարող է նմանատիպ մեծ տրանսպորտը քանի որ դա բավական սակայն ես կողմնակից եմ ուրիշ տարբերակի ես կողմնակից եմ էլեկտրո ավտոբուսները, էլեկտրոմոբիլ ավտոբուսները բավականին ուսումնասիրել եմ։ Դրա փորձը ինքը շատ թանկ է, բայց իր խնայողության հաշվին ինքը կարողանում է այսինքն փակել ծախսերը եւ հետագայում շահույթ մեծ գումարներ եւ ինքը չի ախտոտում քաղաքը ավելի մտոլորտը ինքը էժանա շահագործում շատ էժանա շահագործում ավտոպայստամասերի կարիք այլևս այդ կարճի չի լինում ինքը առանց շարժի չի աշխատում։ Երևանում չկան էլեկտրական անհատական կազմակերպություններ կան, որոնք ունեն։ Սակայն փորձված չի, քանի որ շահագործված չի, փորձված չի, չես կարող դրա էֆեկտիվությունը դու որոշել։ Դրա համար եմ ասում, դեռ փորձը չկա, միանգամից Եվրոպայում, Ռուսաստանում կան այդպիսի տրանսպորտային միջոցներ, տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը մի խնդիր է, սպասարկ էր մշահագործել եմ մի խնդիր դու պետք է կարողանաս նման նատիպ մակշորտա սա էլեկտրոնային համակարգ դու նաև պարտավոր ես նման մասնագետներ ունենալ արհեստավորներ ունենալ որպեսզի կարողանաս սպասարկել ես քեզ էլեկտրամոբիլ եթե կանգնեց դու չկարողանաս նրան շահագործել կամ սպասարկել դու դառնում ես չես կարող սպասել։ Այսինքն պետք է պատրաստ լինել մասնագետներ պետք է ուղարկվել կամ համակարգչի ներծուցով կամ on-line Շագրով կարողանաս Հիմա եթե հնարավորություն ստեղծի, որն է կողմնակիցեք էլեկտրոմոբիլ։ Էլեկտրոմոբիլ։ Էլեկտրոմոբիլի դեպքում դու վառելիքի ծախս չես ունենա, չես ընկնի վառելիք որտեղ հայտ հայտել այս։ Էֆեկտիվ շատ։ Բայց ինքը շատ թանկ է, շատ շատ է։ հա, Պետական հա։ երաշխիքն է պետությունը։ Եթե հովանավորն է լինի, ասենք բարեգործություն անեն, Եթե հաշվի առնենք, որ դեռևս այժմ շահագործվող ավտոբուսների ձերբերման համար վերծված վարկը չի փակվել, դա դի համարել հա? ցանկությունների ոլորտից։ Դա այլ խնդիր է, այսօր տեսնելով, տեսնականը տեսնելով կարող ես անել։ Խնայողությունների հաշվին կարող ես անել։ Դուք դա հնարավոր համարում եք։ Այո, եթե այս այս ազգամնակցությունը, այս բնակչությունը ոնց որ հիմա է ապրի ուղղորդի տրանսպորտային միջոցներից, իսկ եթե կատարելագործես ավելի նոր ավտոբուսներ, եթե հիմա տաքսիներով են օգտվում, այդ ժամանակ կոմֆորտ մեքենաներով ուղղարոս կտկավելանա։ Միանշանակ կարող ես։ Այդ հաշվարկները կան, կարող եք կատարել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ 26 ապրիլի 1988 թվական Հենրի Բորովիկի դիրքորոշում հերոստահաղորդման թեման էր Լեռնային Ղարաբաղ բարձրաձայն մտորումներ Այն մարզի եւ հայկական ԽՍՀ հայ բնակչության աչակցությանն է արժանանում։ Իդեպ այդ ամբողջ ժամանակա ընթացքում դա կենտրոնական հերուսատեսության միակ հաղորդումն էր, որում անաչառությամբ եւ օբյեկտիվորեն լուսաբանվում էին իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջը։ տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ հաստատվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի ապրիլի 21-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։